บุ๊กทูสี่สิบเจ็ด σαράντα επτά 47. การเตรียมตัวเดินทาง προετοιμασίες για το ταξίδι Προετοιμασίες για το ταξίδι. คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว πρέπει να φτιάξεις τη βαλίτσα μας Πρέπει να φτιάξεις τη βαλίτσα μας. อย่าลืมอะไรนะ δεν πρέπει να ξεχάσεις τίποτα Δεν πρέπει να ξεχάσεις τίποτα. คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ χρειάζεσαι μία μεγάλη βαλίτσα Χρειάζεσαι μία μεγάλη βαλίτσα. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ μην ξεχάσεις το διαβατήριο Μην ξεχάσεις το διαβατήριο. อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ μην ξεχάσεις το αεροπορικό εισιτήριο Μην ξεχάσεις το αεροπορικό εισιτήριο. อย่าลืมเช็คเดินทางนะ μην ξεχάσεις τις ταξιδιωτικές επιταγές Μην ξεχάσεις τις ταξιδιωτικές επιταγές. เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ πάρε αντιλιακό Πάρε αντιλιακό. เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ πάρε τα γυαλιά ηλίου Πάρε τα γυαλιά ηλίου. เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ πάρε το καπέλο για τον ήλιο Πάρε το καπέλο για τον ήλιο. คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม θέλεις να πάρουμε και οδικό χάρτη Θέλεις να πάρουμε και οδικό χάρτη? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม θέλεις να πάρουμε και ταξιδιωτικό οδηγό Θέλεις να πάρουμε και ταξιδιωτικό οδηγό? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม θέλεις να πάρουμε και ομπρέλα Θέλεις να πάρουμε και ομπρέλα? อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ θυμήσου τα παντελόνια, τα πουκάμισα και τις κάλτσες Θυμήσου τα παντελόνια, τα πουκάμισα και τις κάλτσες. อย่าลืมเน็กไท เข็มขัดและเสื้อนอกนะ θυμήσου τις γραβάτες, τις ζώνες και τα σακίδια Θυμήσου τις γραβάτες, τις ζώνες και τα σακίδια. อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ θυμήσου τις πιτζάμες και τα κοντομάνικα μπλουζάκια Θυμήσου τις πιτζάμες και τα κοντομάνικα μπλουζάκια. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะ และรองเท้าบูท χρειάζεσαι παπούτσια, σανδάλια και μπότες Χρειάζεσαι παπούτσια, σανδάλια και μπότες. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่ และกรรไกรตัดเล็บ χρειάζεσαι πετσέτες, σαπούνι και νυχοκόπτη Χρειάζεσαι πετσέτες, σαπούνι και νυχοκόπτη. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟัน และยาสีฟัน χρειάζεσαι κτένα, οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα Χρειάζεσαι χτένα, οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα.